black rook in rainy weather. On a stiff twig up there hunches a wet black rook, arranging and rearranging its feathers in the rain. I do not expect a miracle or an accident to set the sight on fire in my eye. I seek no more in the desultory weather some design, but let spotted leaves fall as they fall without ceremony or portent. Although I admit I desire occasionally some back talk from the mute sky, I can't honestly complain. A certain minor light may still leap incandescent out of kitchen table or chair, as if a celestial burning took possession of the most obtuse objects now and then, thus hallowing an interval otherwise inconsequent by bestowing largesse, honor, one might say love. At any rate, I now walk wary, for it could happen even in this dull, ruinous landscape, sceptical yet politic, ignorant of whatever angel may choose to flare suddenly at my elbow. I only know that a rook, ordering its black feathers, can so shine as to seize my senses, haul my eyelids up, and grant a brief respite from fear of total neutrality. With luck trekking stubborn through this season of fatigue, I shall patch together a content of sorts. Miracles occur, if you care to call those spasmodic tricks of radiance miracles. The wait's begun again, the long wait for the angel, for that rare, random descent. Tapytojams į skaityklą Kauno centrinėme knygyne. Apytams į skaityklą Kauno centrinėme knygyne. Опитываем, так сказать, тепло комнат с Тамсиской текла к колону Центринина княгиня. Апитамсиской текла к колону Центринина княгиня. Апитамсиской текла к колону Центринина княгиня. Апитамсиской текла к колону Центринина княгиня. Апитамсиской текла к колону Центринина княгиня. stalai vakarykščiai laikraščiai pamauti ant geltonų lazdelių gedimino mindaugo valančiaus litografijos sienose valgymų skyrius. Spintos atsuktos nugaromis. Ir vienintelė properšai praeina žitą stalą. Tūnų ir akiniuotas savininkas. Išprašmą ir žvirbliais indėje pasilenkite laikrašiais dieniniais skaityti. poured себе last поселеньки, leaves, те слайкраще із walk день worn, із wear квітітою. sackcloth, Не носі or скутери turn жові, woolly як jack не тіньому dryads, будулю. and dour grass Антана guards the звершила велике hard-hearted тролейбусмет. emerald of its grassiness. Із Геновіна з However, the Корнелівки сидіти восьми grandiloquent підояли mind may провінцію. scorn such Карти Сантана poverty. з Вершва, пляс до So вовпамука, no dead посерінки men's з книги, з cry, лісами flower самком з forget me перемдала not, Лейда, clean і сам stone блізган paving на книжку this шварків, grave кубис, ground. рейдесер сакіню, Here's сюди, honest жити rock ліс to мегніс. unpick the elaborate Кого heart. сабдентус руда Hair межі bone бетфоніго, free сліштося of the кітер, fictive його до vein. картона. When Сторос, one stark плонос. skeleton bulks nestorėjausi Antanas Gašvaskaitė pakartotinai ir tai pastebėjo valdininkas. At the essential landscape stare, stare till your eyes foist a vision dazzling on the wind, whatever lost ghosts flare, damned, howling in their shrouds across the moor, rave on the leash of the starving mind, peoples the bare room, the blank, untenanted air. Valdininkas ir ironiškai klausdavo. Ar nenusižudysi? Mokiniškame sąsvinėje tapo rašytas suprantamos frazės fiksuojamas neofitinio įkarščiu. Mes esame nelaimingi vieni. Ir mes nelaimingi bendruomenė. Vedė ir nevedė. Mes likę žėmėsi burė šilimo. Mums nepatogu, kai mes sugrūsti ir mes dar nelaimingesni įsiskyrė. Todėl mes ir kritikuoja žmogaus smurto gyvenimas blogis, nes gyvenimas karas. Kuo tobulesnis organizmas, tuo tobulesnis kentėjimas. Istorijos moto tas pats, bet kitaip. Aukščiau nei sąmoningas intelektas, sąmoninga ar nesąmoninga valia. Kūnas yra valios produktas. Šitaip ėmėsi Schopenhauerį Antonas Gršovas. Ir kartu su staruoju pesimistu grūdasi pilnas naudingų herojai. Jų raitelis be galvos. Ir aplink jo galvą švitėjo Tomahauko aureolė, išprotėjusi Lėda Magbet tiesiai ir rampanį nuplaunamas rankas. Gustavo Ainordo mandalas net prieš mirtį kavaliero šlavė plunksnuotomis skrybėlėmis grindis. Nesuskaičiuojamais reverencijais. Labai giliai Samatovas užšalęs Raskolnikovas, pasirengęs nuolatinį kibės. Spurdėjo gėtis homunkulus. Virš Ukrainos kalno varė karštą mėnulį pilnatį goboliškas skultūrinės knygų akis žvelgia į kažkos sielą. Ir visą knygų ir mygri dengia juodi, įskeisti sparnai. Ir jau nebebuvo dulkėjusių skaityklos langų. Ir nebebuvo smalsu, kaip juokas aušros gimnazistės antrame aukšte. Gyvenimas. Šitą frazę atrodo gal atsienė. Jos neįmanoma sukritikuoti, kaip neįmanoma giliai atsikvėpti Lūkščio gatvėje, kur žydiškų krautuvėlių silkinis kvapas troškina, kur liaudės namų laiptai tvimti užklydusių girtuoklių ir kur kambarėlėje neišgarinamas krokovinės dešros, olandiško sūrio, parvinų skalbinių, prarūgusias batų odos. Sisenėjinas. What is this behind this veil? Is it ugly? Is it beautiful? It is shimmering. Has it breasts? Has it edges? I'm sure it is unique. I'm sure it is just what I want. When I'm quiet at my cooking, I feel it looking, I feel it thinking, is this the one I am to appear for? Is this the elect one, the one with black eye pits and a scar, measuring the flour, cutting off the surplus, adhering to rules, to rules, to rules? Is this the one for the Annunciation? My God, what a laugh! but it shimmers, it does not stop, and I think it wants me. I would not mind if it was bones or a pearl button. I do not want much of a present anyway this year. Te-am crotit în idei despre întreprinderea Неприсоединенность so Еще йога семергайтес гимназистимус роксус сергейда шокт. Иртас юнолиш космартис рушкинис гимназистимус гимназистимус Антана Баршвеевика коллаборанты. Шопенгауэрис. Oh, Мне насижу десять. А там завершила по такие середины, не можешь штани, не грежь, не сижу, на сука, круто. Испари колава вервес. Кип не отру. Сейчас надо меня сена жидали спирклешку обоим. Let us sit down to it, one on either side, admiring the gleam, the glaze, the mirroring variety of it. Let us eat our last supper at it like a hospitable plate. То ли I know why you will not give it to me. You were terrified. The world will go up in a shriek in your head with it. Boss, the graves in an antique shield, a marvel to your great-grandchildren. Ja lavonas negreit bus surastas. Ювелирная шлясьёки сваршис гимназистас караустанкмея. Ирбус не могла статите совершенной без прежности. И снег умнее. Каркас гимназисту села с Барангельским Шопенгауэром, как Достоевским, но спря с криминальным полицейством нет. Поездом персом киркогофилонотос рис дребея. Ну, даже в речу шаку с Бронкея, да, да. Yes, I can. But my God, the clouds are like cotton. Armies of them, their carbon monoxide. Sweetly, sweetly I breathe in, filling my veins with invisibles, with a million probable motes that tick the years of my life. You seem suited for the occasion. Oh, adding machine. Is it impossible for you to let something go and have it go whole? Я you некая обдаренка рынка. Aș suveni întâi посеке я скол навернику гимназии. То я one thing I want today and only you can give it to me. It stands at my window big as the sky. It breathes from my sheets, the cold dead center where spilled lives congeal and stiffen to history. Let it not come by the mail, finger by finger. Let it not come by word of mouth. I should be sixty the time the whole of it was delivered and too numb to use it. Only let down the veil, the veil, the veil. Поголюбив, що все радостерісні дряби провірили пришепець. І стередиди дряболі стередитіся. Ірки поруштею, поки бо ербіл шкода розмішувати сікло кушеля. Тіда. and the knife not carved but entered, pure and clean as the cry of a baby. Antanas viršų persižengė, atsikėlė ir prilaužė šakų, pakrovė jas kilpos apačioj. Tada atsistojo ant neuždegto laužo ir įkišo galvą į kilpą. Beliko šoktelėti į šalį. O, kad degtų laužas! Jis nedrebėtų, jis uostytų dūmus, jo kojas sušiltų kaip herojiškai mėly pirmieji krikščionys. Jie pakeldavo akis į dangų. Antanas Maršala pasižiūrėjo į dangų. Dėl švelniais debesų užtiesalas. Šoktelėti iš šalta. Reikia savo kartuoti, kad labai šalta, kad reikia sušilti ir kišenėje degtukai. Dabar garšva aiškiai pajuto degtukų dėžutę kelnių kišenėje. Jis pajuto, kaip dėžutės breuna liečia jų šlaunį. Ir tuo pačiu metu jis vos neteko sąmonės. Atėjo baimė. Ir tik sekundė išgelbėjo. Reikalaujantį baimę vos neišmušė iš pakalų šakų laužo. Bet sąmonė nugalėjo. Antanas garšva ištraukė galvą iš kilpos ir nušoko žemėn. Jis įsėmė iš kišenės degtukų dėžutę through ir įžiūrėjo vieną degtuką. Ir salė nudegino pirštų galus. Jis numetė sunglėjus į degtukėlį. Skubiai kopė į kalną, kad greičiau pasiektų kelią. Liaudas namų kambarėlė įsivaitė trynį rankšluo šiandienas kojas ir viena paradės pontlodė, vienoje rankoje laikė pivašos felitonų rinkinį, antroje ilgoko krūklinės dešros gabalą. Buvo jauku. Is that mm, lingerie? It smells of salt cod. You would uh, better stab a few cloves in an apple. Make a sachet. Es išmiegoju 11 valandų. Keltuvas kyla. Keltuvas minga. Švarus Solinas biznėriškai įsikvėpinė masonai. Nezanas tapti linksmėsis. Išeina. Katoličiai Gašenko karininkai su raudusiais nuo kokteilius krustikoliais pamiršti ramiausius ir veiklus palieka keltuvų 11. Susiglaudęs stovi keliam komplisiškai. Antanas Garšva išleidžia juos paskutiniame aukšte. 18. sako Svenčius. Maloniai nustebo vienas. Iškelia ranką ir laiminamas. Maloniai samutas skaito poeziją. Įcitavimo knys. Aš dar negimęs o pripildyk mano stiprybę prieš tuos, kurie bandytų sustingdyti žmogiškumą. Paversti mane mirtį nešančių automatu, padaryti mane mašinos rakteliu, daiktų su vienu veidu. Daiktų. Toliau nebeprisimenu. Stalus plonus. Ant kreidinio popieriaus ir ant medienos, pergamentai ir papirusai, nulinės lentelės ir aš jų akmenį obrėžti hieroglifai uolų kiaurinėse, knygos. Aš dar nesu gimęs. No Nerašiau geros knygos. O senutė greit mirs, nes jau augina. Jis skaito poeziją po antrojo pasaulinio karo. Ji nebedirba, gyvena iš kapitalo. Ir ratą. Veidas mano ranka, pirštinė mano povyza. Mano išieškotas kalbėjimas, esu sažiningas ar randantis. Augalas pasistėlė. Šaknis įsirovė į žemės. Marga plaštakė skrenda virš pienos. Vieną kartą. Zauras įsižiojo ir laksto plunksna gaidas nu, garašą. Vieną kartą susigūdė minkšta kūnį ir apie meilę dainuoja poetai. Vieną kartą laiko ratas pasisuko atgal ir aš pavirtau į rato dantį. Ir aš nenustepsiu, jei mano ainiai pavirs asilais, pelargonijomis ir pagaliau pinimis. Koks nemalonumas. Du akmenys gulė šalia ir nepajėgs plepėti. Well apie Čerčilio kalbą, apie Rilkės poeziją, apie paryžietiškas kribelaitės, apie koks nedoras Petraitis ir koks aš dauras. Lik žvaigždės, mėnulio užtekėjimas, vandens santalinė muzika. Norėčiau būti akmenė, vandeniu, žvaigždė, su kėmis ir aplinkos pajutau. Ten noriu stebėti ir žinoti stebėjimą, bet man sunku paversti mašinos raikteliu, nes tebe prisimenu Lenos kumščių dužius į mano kambarį duris. Aš neįleidau jos. Girdėjau, kaip jis šaukė mano vardą ir kukčia ir pyko ir lietai žingsniai staptelėdama nulipa laiptais. Ir pro langą mačiau ją einančią gatvę. Visą veidą. Ir kelis kartus žvelgtelėjau. Man sunku, nes tebe noriu rašyti. Elena padės man parašyti. barely daring to breathe or hurt Daddy, I have had to kill you. You died before I had time. Marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one grey toe big as a Frisco seal, and a head in the freakish Atlantic where it pours beam green over blue in the waters off beautiful Nauset. I used to pray to recover you. Ah, ah, do in the German tongue, in the Polish town, scraped flat by the roller of wars, wars, wars. But the name of the town is common. My Polack friend says there are a dozen or two. So I never could tell where you put your foot, your I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw. It's stuck in a barbed wire. Snare. senas egoistinis savaitim išnaudojimas. Pasitenkinti lovą ir gauti keletą legendų. Specialiai suorganizuoti kentėjimą ir medžiagą, kad laimėtum padorų įraštį. Pasisamdyti tarną. Jisai paskui mane skleidė skirtingą šaunumą. Ir aš galėsiu stebėti ir analizuoti lietų, kuris manęs nesušlapino. Bet aš norėjau į Vieną. Neapdengtą galvą ir ten niekas man nepadeda. Augustin Gemin, Augustin Gemin. Seanas legendas negusta. Sizifo deplasniškų menų lytis, kai Sizifas a Kitas jiems ėmė. With your luftwaffe, your gobbledygook, your neat mustache, and your arrogant arm, Jūs galite skaniai papietauti apačioje. Jau nuvežiams, kurie ten mato apsikalinimu atspindžius savo kise. Moteris. Rokį Marčiano tikriausiai negalės. Būsim boksininkai, kuris išdidžiai liečia savo sulaužytą nosį. Žinoma, dar nesu prancūzas. Mergaitiškai senutė. Ir vis dėlto aš negaliu Visos problemos tarpsta, nes tebejaučiu Elenos pilkumą. But no less the devil for that, no not any less the black man who bit my pretty red heart in two. Du akmenys kuris sugeba kalbėti ir jausti. Visiškai teisingai, šinčila 18-ame ir pietų pasaulinėse narvelėse nekaltas puks ir tešia šiaudus. Tokie nušiūrė triušiai, tie šinčilai. Ir kur Vilnių nuo jų pakailius ir savo kailinius. I thought even the bones would do. But they pulled me out of the sack, and they stuck me together with glue. And then I knew what to do. I made a model of you, a man in black with a Mein Kampf look and a love of the rack and the screw, and I said, I do, I do. So, Daddy, I'm finally through. The black telephone's off at the root, the voices just can't warn through. If I've killed one man, I've killed two. The vampire who said he was you and drank my blood for a year. Seven years, if you want to know. Daddy, you can lie back now. There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They're dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I'm through. nusipirko mašiną, mūsų sąskaita bankė auga. Jis nužiūrėjo namą Jamaikoje. Aš negaliu skūstis, jis atidus ir paprastas. Ir tu gali ramiai svajoti apie Vilnių. Nesityčiuk. Žinok, nebijau dirbti. Dirbau savykloje dviejus metus. Aš rytoj galiu dirbti, tu netiki? Atleisk, tavo vyras, suprask. Suprantu. Buvau tam ištikima šias dvi savaitės. Tu... Mes rytoj... Nudimsta. Manau, jis netrukus manęs panorės. Ir... Nuspręsk. Off that landspit of stony mouth plugs, eyes rolled by white sticks, ears cupping the seeds incoherently. You house your unnerving head, God ball, lens of mercies. Your stooges flying their wild selves in my heels' shadow, pushing by like harps, red stigmata at the very center, driving the rip tide to the nearest point of departure, dragging their Jesus hair. Did I escape, I wonder? My mind winds to you, old barnacled umbilicus, Atlantic cable, keeping itself, it seems, in a state of miraculous repair. In any case, you were always there, tremulous breath at the end of my line, curve of water up leaping to my water rod, dazzling and grateful, touching and sucking. I didn't call you. I didn't call you at all. Nevertheless, nevertheless, you steamed to me over the sea, fat and red, the placenta, paralyzing the kicking love, cobra light, squeezing the breath from the blood bells of the fuchsia. I could draw no breath, dead and moneyless, overexposed like an x-ray. That martyr's smile, that loony pivot, that stellar jellyhead, and a million little suckers loving me. Who do you think you are? A communion wafer? Blubbery Mary? I shall take no bite of your body, bottle in which I live, ghastly Vatican. I am sick to death of hot salt. Green as eunuchs your wishes hiss at my sins. Off, off, Ely tentacle. There is nothing between us. Mano gyvenimas ironiškas. O taip, sėdi, sakykime, optimistinis rašytojas savo kabinete. Tikiuosi pedikiūros tvarkoji. Subtilus odekolono kvapas, atmosfera. Ištiesi ranką Dramakalo prie papie, ištiesi ranką mirusiųjų sielos su šagalo iliustracijomis, ištiesi ranką Platonas ir suplatonintas dievas. Daugas sienoje kabarė nuo žemėje. Ir kaip įdomu, kad nugenėta žmonė išbaigtų harmoniją. Mano atmosfera atleisk yra sugadintas oras jauki smarvė. Būčiau groteskas, jei kandidatuočiau į Platonus and you out no, ja cold beside me in your chair. Spaušiau Fausto pasakas. The wheels, two rubber grubs Kažiai. bite their sweet tails. Ar nėra groteskas? That's Spain down there. nusišovė laukus Red and yellow, jų žydinčios vyšnios. Toje mirė nusigėręs ir kaip žaviai kranksi varnas. Čiurlionis bėga iš beprotname drąsyje ir koks muzikalus žavumas pavasario sonatose. Вигідіть мене закрити, або я ж мог зробити. Молдава Кавка, із цікрою живучою йду по селобайну кошмарусі. I'd call it a sunset, but whoever heard a sunset yowl like that? With something near seven chins, still a hand. you I am, uncle, uncle? Sad Hamlet with a knife. Where do you stand your knife? In your breath in your vest, in your haunch, in your paunch, that snail's little breath, that start of the heart. You see, I see a sort of a twig that might just hold me, but not you. You're too big. Is it a penny, a pearl, your soul, your soul? vėl tarė. Drėmė buvo laukia visą. Ant ištiestos virvės karojo 38 balti halatai. Garšoja suskaičiavo belaukdamas Elenos. Gretimoje namo langinės buvo uždaras ir iš tolimoje lyryklos kamino veržėsi į debesis plėvisojantį ugnis. Mano juvelyras tingi. Nesusiaurino karniolio žydą. Mudu neplankime vagoną Queens aikštėje. Mudu išeiviai reikalingi anachronizmu tų legendų, o aš neužbaigtų eilėraščių. Ką sako daktaras? Nieko aiškaus. Kada aplankysi jį? Ryt. Garšvas taigi persėdo į sofą, jis atsirėmė rankomis į Elenos pečius. Tu nori gyventi su manimi? Būtų gerai. Aš nebegersiu ir mažiau rūkysiu. Pakeisiu darbo laiką, kad vakarais būtume drauge. Retkarčiais paprašysiu tavęs. Nuik į kiną, aplankyk pažįstamus, aš rašysiu. Nebesityčiosiu daugiau man bus gerai su tavimi. Aš labai norėčiau užtarti keletą žodžių, galutinių žodžių pačiam savo. Eva. Norėčiau parašyti kiekvieną raidę, lyg neįskaptuojamas ornamentas. Aš ilgai dirbčiau, kad jie atsirastų. The tongues of hell are dull. down the triple tongues of dull fat Cerberus who wheezes at the gate, incapable of licking clean the envy tendon, the sin. Oh, Otto da Fe, the purple men gold-crusted, thick with spleen, sit with their hooks and crooks and stoke the light, the tender cry the indelible smell of a snuff candle. Love, love, the low smoke rolls from me like Isadora's scarves. I'm in a fright one scarf will catch an anchor in the field. Such yellow sullen smokes make their own element. They will not rise, but trundle round the globe, choking the aged and the meek, the weak hothouse baby in its crib, the ghastly orchid hanging hanging garden in the air, devilish leopard. Radiation turned it white and killed it in an hour, wreathing the bodies of adulterers like Hiroshima ash and eating in the sin Darling, all night I have been flickering off, on, off, on. The sheets grow heavy as a lecher's kiss three days, three nights. Lemon water, chicken water, water make me wretched. I am too pure for you or anyone. Your body hurts me as the world hurts God. I am a lantern. My head the moon of Japanese paper, my gold-beaten skin infinitely delicate and infinitely expensive. Does not my heat astound you, and my light? All by myself I am a huge camellia, glowing and coming and going, flush on flush. I think I am going up. Van Gogh Battery. Мочевый вес. Ван Гога Батый. Man buvo pikta. Purvini batai stovėjo ant stalo. Duok man cigaretę. Lukterk, išgerk vandens. Elena prisimena viršų paėmė stiklinę. Mano kelnių kišenėje yra įdėžutė, duok ją. The beads of hot metal lie and, and I love I am a pure acetylene virgin, attended by roses, by kisses, by cherubim, by whatever these pink things mean. Not you, nor him, nor him, nor him. My soul's dissolving, old whore petticoats, paradise. Arba lik nukautas žvėris mėlyno kraujo klone. Šitaip įspręsta romantikas. Dabar palik mane, aš užmygsiu. Koks tavo daktaro telefonas? Amnesiac. No use whistling for lioness. Sea cold, sea cold it certainly is. Take a look at the white high berg of his forehead. There's the, the blue, green, grey, indeterminate guilt sea of his eyes washing over and a round bubble popping upward er from the mouths of bells, people, and cows. The Lyonians had always thought heaven would be something else, but with the same faces, the same places, the same shells on the same mantle, next to the same pot dog, same clock. It was not a shock. A clear, green, quite breathable atmosphere, gold drips underfoot, and a spidery water dazzle on field and street. It never occurred that they had been forgotten, that the big god had lazily closed one eye and let them slip over the English ship and under so much history. They did not see him smile, turn like an animal in his cage of ever, his cage of stars. He had so many wars. The white gape of his mind was the real tabula rasa. No use, no use now begging. Recognize. There's nothing to do with such a beautiful blank, but smooth it. Name, house, car, keys, the little toy wife erased. Linksmina vaikinai ir merginas iš užuolaido fabriko Brukline. Neperseniausiai baigė plėtą masoną. Jie baigė pinigai. Žali seneliukai ir seneliukės leidosi žemynuose mokslininkas palvės papirinės kaip uraitės. Down the drain with all of it skambaliukai dangų virš liputai kurie bandė įmesti savo dantį į dekoltę guminės varlės erdvėje, visai kaip ir kvapas. Dabar kyla jaunieji, jie kyla liūdni ir apsikabinę, pirininkė pradžios spalvose inkarnavusi merginų sukniuose, skarse, rytinėse knyse, skrustas ir antakėse. Merginų kakavėšėse, sakyse, kojinėse. Nevytnės įkalba. Jie kyla poromis ir žiūri vieniems oh, akis. Pasmerktieji šokins. Jie stebi akis lik įsiskirdami. Pasaulis atsistoja ant galvos, linksminasi nusileidžiantieji. Šie jaunimo šokiai lėlių balius. Jis vyksta laidotuvių kontoroje. Kai kurie jau kyla išgėrę. Jie rūko pigius cigarus. Bando šnekėtis ir žodžiai tie patys kaip ir fabrike. Užuolaidos iš nailono sukaupė savyje daug elektros ir kai kabinėjas ant geležinio lasdelio liko trenkė per pirštus. Yra tokios gėlėtos užuolaidos, kai jas kapai, kostinės, kratumodulės skraidolė. Ir labai smagios paprastos baltos užuolaidos. Žirklės nevyjas greitai ir darbo diena be matant prabėga. Visą tai garšva sužinojo iš tų, kurie kyla be merginų. Taip, vaikinė, ir tau nelengva. Matyt, skilvis geras. Taip, vaikinė. Kad? Šitoj vėl užuolaidos. Mums nepasisekė, mes tik 10 valandai gavome salę. Taip, fabrikas švenčia savo sukaktį. Mes nemokam, bosai moka. Naujas formanas kimba be reikalo. Visi naujai kimba. Kaip gražiai plevėsavo žuolaidos kokto filme. Ilgas pilies koridorius, adari langai vėjas ir baltos užuolaidos. Tos pačios, kurias bekarpant darbo diena greit prabėga. Jaunimas iš užuolaidų fabriką. Leliuvalius. Užuolaidos neįsprendžiamumas simbolis. Kažkas sujudinamas ir pervertas kaip apolonis. Užuolaidos įsprendžiamumas simbolis. Paskutinį kartą nusikalė užuolaidų telą. Little pilgrim, the Indians axed your scalp. Your turkey waffle carpet rolled straight from the heart. I step on it, clutching my bottle of pink fizz. Celebration this year. Out of a gap, a million soldiers run, redcoats, everyone. Taiklus Kupidonas eina žalia pieva, jokojos rausvos, o nagai Oh, my homunculus, I am ill. Nori cigarą, I've taken a pill to kill the thin, papery feeling. Oh, saboteur, kamikaze man, Steino Ištisės vaikinas dar kopidomiškai rausas bučiuoja savo mergaitę į kaklą. Jiedu prisispaudė prie sienos. Lėlė stebi skaičius burną ir garšuva laukia, kada aukštos kariuoklės ir mergaitė ištars mama. Jūsų aukštas, 18, 18 mečiai. Bučiuokite šokdami, bučiuokitės ant taksominių sofų jos stovi hotelio koridoriuose. Aš nematysiu. Ir pamirškite užuolaidas. Sveikas, Cezariai! Gyvėjai tave sveikina. Keista. Liūdnos poros atsinešė viltį. Kad? Kiekvieną dieną, kiekvieną valandą esu vis turtingesnis. Aš pasirinkau puikų darbą. Kad? Net negaliu įsivaizduoti, kad čia pasirinkau. Man nebereikia klampuoti per lietų senų, bet liko savo palaimintą puvo karste, gera stovyklinė senų. O poetas Vaidėlionis rašo įrašys apie realų vaidilą, kurį pasiskolino iš romantikų, kuris niekad neskambino kantais 19 amžiaus melodijas kryžiuočių devinė. O poetas Vaidėlionis kaišo į sofas rekomendas, kad laidotų maršą galėtų groti dūdų orkestras. Kuriame tik korneta pistonas. Apytikai groja. I step on it, clutching my bottle of pink fizz. Celebration this is. Out of a gap A million soldiers run, redcoats every one. Whose side are they on? Oh, my homunculus, I am ill. I have taken a pill to kill the thin, papery feeling. Oh, saboteur, kamikaze man, the stain on your gauze Ku Klux Klan babushka darkens and tarnishes. And when the bald pulp of your heart confronts its small mill of silence, how you jump, trepan veteran, dirty girl, thumb stump. beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. Motina buvo mano pirmasis mokytojas. Tėvas mokė aritmetikos. Ir vėl mudviem tarkim davo tą patį lempą žalių bažūrų. Knygas apiešėtomis Čia jau mano kaltė, neišmokęs pamokos, prailgindavo atsakymą su pirštų grįžtelėjimais. Motinos balso gaidos, jis krisdavo tvarios ir švelnius. O man atrodė, kad jei užmigčiau, jų besiklausydamas, visus apnočiau, mielas sapną. Mano motina mėgo juodu aksomo suknes, jas išryškindavo siaurą juosmenį, pilnas krūtis ir strėlas. Jos pirštai glamonėjo staltėse ir kartą vos netarčiau šalinės ritmingų palėtimo užhipnotizuotas. Prie pat širdies oh, priartėdavo sieninio laikrodžio dūžiai, o raidės vadovėliuose mirguliavo dingusio šalies hieroglifai. Aš prisimenu motinos pamokas. Tai buvo įspūdžiai žmogaus, kuris laikinai apsistojo žemėje. Karalius susivilko šarvus. Šarvų dirbėjai išlėdino jose lelyjas, karalienė verkė ir kai ašaros krito į pilies grindis, draugė verkė, freilinos ir pelės. Karalius išjojo, ir ginklanešys išjojo, ir riteriai. Gi greitimoji pilyje gyveno kitas karalius, ir jis susivilko šarvus. Šarvų dirbėjai išlėdino jose liūtus. Karalienė verkė, ir kai ašaros krito į pilies grindis, draugė verkė freilinos ir pelės. Karalius išjojo, ir ginklanešys išjojo, ir riteriai. Žalioje lygumoje du karaliai, du ginklanešiai, dvi kariuomenės susitiko. Kroviname mūšyje abu karaliai žuvo ir abu ginklanešiai. O riteriai grįžo į savo pilis Ir prisiekė karalių sūnums, žadėdami kerštą. Karalienės augino karalaičius, freilinus ginklanešius, pelės peliukus. Tokia yra karų prasme, mano berniukai. Ir vėliau tomis pačiamis gaidomis motina išplodavo įvykius ir datas. The spice must flow Aš sužinojau, kad žemėje gyveno Aleksandras Makedonietis, Kyras, Neronas, Atila, Karolis V. Bet man jie te buvo karaliai, kurių šarvose išlėti kitokie ženklai ir metai. Pamokos baigdavosi netikėtai. Motina užvoždavo knygas ir valandėlę mąstė. Laukiau šių pauzių, lyg intermedijos į stebuklą. Kambarys baldų lempą sušvitėdavo. Kiekviena dulkė, net musės nuosėda, ryški ir reikalinga. Rankos. Auksinis mano senelės žydas, kurio nebuvo. Tai prilygtų piršto nupjevimui. Ir motinos akis sudrėkdavo. Ji deklamavo. Nežinojau kodėl, man įstrigo šis keturėlis. and the sea blinding with its light, the lives of the dead unreeling in it, spreading like oil. I tasted the malignity of the gore, its black spikes, the extreme unction of its yellow candle flowers. They had an efficiency, a great beauty, and were extravagant, like torture. There was only one place to get to, simmering, perfumed, the paths narrowed into the hollow, and the snares almost effaced themselves, zeros shutting on nothing, set close like birth pangs. The absence of shrieks made a hole in the hot day, a vacancy. The glassy light was a clear wall, the quiet. I felt a still business an intent. I felt hands round a tea mug, dull, blunt, ringing the white china, how they awaited him, those little deaths. They waited like sweethearts. They excited him. And we too had a relationship. Tight wires between us, takes too deep to uproot, and a mind like a ring, sliding shut on some quick thing, the constriction killing me also. Не ожмершей, а? Muznirovski, a? Muznirovskiškus ūsus. Aš 20 valandų per parą dirbau šeimos labai. Grįžtu namo ponas ir ponia. Paņstvo. Pardavėjai Muznirovskis reikalatėlus. Is it ugly? Is it beautiful? It is shimmering. Has it breast? Has it edges? I'm sure it is unique. I'm sure it is just what I want. When I'm quiet at my cooking, I feel it looking, I feel it thinking. Is this the one I am to appear for? Is this the elect one? The one with black eye pits and a scar? Measuring the flour, cutting off the surplus adhering to rules, to rules, to rules. Is this the one for the Annunciation? My God, Girios knibždėdavo žvėrių paukščių, žmonės tvirtesni veikesni būdavo. Muznerovskis ar davėjai, davėjai. Kitas jaunas šaipusi, smak, smak, fiksatorų seni žmonės, kuri pramanus mano akį šlapo. Tekėjo nuosis, šlašama anyway, ir knyginiai žodžiai įsigaubdavo, lik pro padidinamą į stiklą skaitami. Ego. I'm alive only by accident. I would have killed myself gladly that time in a possible way. Now there are these veils shimmering like curtains. The diaphanous satins of a January window, white as baby's bedding and glittering with dead breath. Oh, ivory, it must be a tusk there, a ghost column. Can you not see I do not mind what it is? Can you not give it to me? Do not be ashamed. I do not mind if it is small. Do not be mean. I am ready for a no. Kankinimas Maznerovskio buvo lygos pradžios sunku pasakyti. Žemės psichiatras tvirtino, kad nepavalgė iš nuvrėnė. Ir galas privalėjo. Visa nelaimė, kad tėvas nepagavo lygiai Nebeprisimenu tikslios datos, taip atsitiko. Tarytum sveika motina būtų ateities valandinis ir gančiai. Tuo laiku tėvas grojo vienos kavarėtas, vokiškų kalbos mokytojai a marvel to your great-grandchildren. Kas not be afraid. It is not so. I will only take it and go aside quietly. You will not even hear me opening it. No paper crackle, no falling ribbons, no scream at the end. I do not think you credit me with this discretion. If you only knew how the veils were killing my days. To you they are only transparencies, clear air. But my God, the clouds are like cotton, armies of them. They're carbon monoxide. Sweetly, sweetly I breathe in, filling my veins with invisibles, with a million probable motes that tick the years off my life. you поил го своја You suited for the occasion. Oh, adding machine. Is it impossible for you to let something go and have it go whole? Must you stamp each piece in purple? Must you kill what you can? There is this one thing I want today, and only you can give it to me. It stands at my window big as the sky. It breathes from my sheets, the cold, dead center where spilled lives congeal and stiffen to history. Let it not come by the nail, finger by finger. Let it not come by word of mouth. I should be sixty by the time the whole of it was delivered and too numb to use it. Only let down the veil, the veil, the veil. If it were death, I would admire the deep gravity of it, its timeless eyes. I would know you were serious. There would be a nobility then. There would be a birthday. And a knife not carved but entered, pure and clean as the cry of a baby. Nu, and the universe slide from my thigh. Sukrėkėjusios lūpos priminė nuospaudas. Sunkiai lingavo drimbas kūnas ant išbrinkusių kojų. Šviesus plaukai draikėsi raganiškomis kuokštėmis. Ir neplombuojamų dantų keurymės jo davo kaukolės prisiminimu. Ir vis dėlto įtvarkė kambarius, lopė skalbinius. Bandė bučiuoti mane už mėnesį. Jos kalba su dideliu ir dirbo lyg nuteistasis, kuris žino, kad mirs. Jos vaizduotė atgydavo priepolių metu. Įmanau netikėti ir kiekvieną kartą man tai pirmasis. Pradžioje ilgi periodas. Provincinis gydytojas žadėjo išgydymą, kai šie periodai baigsis. will it come out, wavering, indelible, true, through the African giraffe in its Edeny greenery, the Moroccan hippopotamus. They stare from a square, stiff field, their export, one of whom, the other a fool. An extra amber brandy finger, roosting and cooing, you, you, behind two eyes in which nothing is reflected but monkeys. Gražios žuvys sidabrinės tardavo motina ir jos pirštų. Sena ir nutukusi balina rodė, kokie jį kadaise buvo grakšti. Jo žvilgsnis įsmigdavo į tėvą. Tėvas privalėjo atsakyti, nes žvilgsnis smigdavo būtinumu. Tėvas bandė laisvai. Kokios žuvis, mamulė? Sidabrinės plaukė, prisimeni? Motina sulaikoma paslaptingai suprūždavo. Aš visada sakiau, ji nemoka virti braškių uogienės, braškės įsileidžia, cukraus mažai dėjo. Mano nu, teisybė. Tavo mamulė tėvo žodžiai buvo bespalviai. <laughs> mano teisybė, mano, mano, ha. Angelskas. Taip pat neteisinga. Turi būti angelskas. Ten tai yra sniegas ir mezginiai. It smells of salt cod. You would better stab a few cloves in an apple, make a sachet, but do away with the bastard. Do away with it altogether. Drobės gabalė raudoni kryžiukai. No, no, it was happy there. She's going to pick it out. Look, look, it is wanting to crawl. Ты синга. My God, there goes the stopper. The cars in the Place de la Concorde. Watch out. Did money? Money? Money? Horns twirling in jungle gutturals. Atsakymais įstrės visatos prasme. Didžiojo tėvo akis būtų prisikėlęs numirėlis, kuris matė anapus. Įsitikinęs, atsakydavo tėvas. Staiga motina nurimdavo. sėsdavos ir prašnekdavo labai paprastai. Tu nemani, kad aš nežinau. Aš viską žinau. Tu groji vokiečių kalbos mokytojai. Tu groji, o į mano tu pirmą kartą groji, o tu anksčiau man groji. Kvaila tavo mokytoja. Mano motina kikeno patenkinta ir laimėjusi. Kenksmingas prokuroras teiškė svarbiausią argumentą, kaltinamasis bus nuteistas, visi prisiekusiai mintise nusprendė. Tėvas pašaukdavo. Automatiškai sukdavo kabančioje smuiko pusėn, bet nusigrėždavo ir eidavo pro duris. Tu palauk, palauk, palauk, jei išeini ir aš nesu tavo, imk savo drabužius, jie ne mano, ne mano. Dabar aš sugniauždavau pirštai savo veidą, negalėjau šito matyti ir pabėgti negalėjau. Kojas pasisirbė prie grindų. Gniaužiau pirštai savo veidą ir girdėjau žodžius. Tu kiši savo kūną į jos kūną. Kišk, kišk, imk, nutilk. Nutil, krėkė tėvas. Tamsoje pusė užsidėta. Šitą būtų lyginami į kalbą viešpatį. Kodėl toks silpnas? No, no. Reikėjau surikti garsiau. Kodėl negalėjau raitytis grandyse? Siaubas sutriuškintas. Tai galėjau atgniaužti pirštus ir žiūrėti. Motina suknelė, kad negaliu išmėti. Šventė suknė rusvus marškinius, kuo įvairių žūsų. Одруковична одразки сходилися ружми. It is guaranteed that someone shut your eyes at the end and dissolve of sorrow. We make new stock from the soul. I noticed you were stark naked. How about this suit? Black and stiff, but not a bad fit. Marriott. It is waterproof, shatterproof, proof against fire and bombs through the roof. Believe me, they'll bury you in it. Цена принудена Эликом, Элигейда. Является предвидом крулью из Кулдова и Рашума и Стала. И Штраудова Николай Таля Оливери, Субугнелю. Переводжу я тут так погал смерть. Для меня здесь кустище Он усешал все, он усешал все. Омотанное тело себе срывал решок дало привез. Каждого мотанное софер муща кумщись. Обсолста спроси склеизда. Mačiau savo nugarėlų kūną. Ir dabar jie nebeveikia, užstaugia skriaudžiamą žvilgsnį. Ir tada žvelgiau lauką, savo galvos. Paskui viskas vyko migloje. Ramina kaimynai, moterio prengiama motina, tėvas ugnybės sofoje. Balsai, kurie man aiškino, kad esu vargšas berniukas. Ausyloje kabojęs maikas. Ant valgomo stalo galėjo obuoliai ir kreušės. Prie mūsų namų augo liepos. Jas kvepėjo Liepos mėnesį. Mano draugai žaidė plėšikus ir detektyvus. Miestelio kinė juokino Čarli Čaplinas. Ir bažnyčia... Do not do, do not do any more black shoe which I have lived like a foot for 30 years, pure and white, barely daring to breathe or have chew. Daddy, I have had to kill you. You died before I had time. Marble heavy, a bag full of God. ghastly statue with one great toe big as a Frisco seal, and a head in the freakish Atlantic, where it pours beaming green over blue in the waters off beautiful Norfolk. I used to pray to recover you, ach du, in the German tongue in the Polish town, scraped flat by the rolling of wars, wars, wars. But the name of the town is common. My Polack friend says there are a dozen or two. So I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. The tongue is stuck in my jaw. It's stuck in a barbed wire snare. Vakarėjant įvažiavome pro vartus ir sustojome prie raudonų plytų pastato, kuriame buvo užrašyta psichiatrinė ligoninė. I could hardly speak. I thought every German was you, and the language obscene, an engine, an engine, chopping me off like a Jew, a Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be Jew. The smells of the Tyrol, the clear beer of Vienna, are not very pure or true with my gypsy ancestors and ah, my а, weird luck and my tarot pack and my tarot pack, Yeah. I may be a bit of a I've always been scared of you with your lip balm and your gobbledygook and your neat moustache and your arrogant eye and bright blue. Panzerman, Panzerman, oh you, not God but a swastika, so black no sky could speak through. Всякое. Teisingai ištariu. Teisingai. Matai protėvių kraujas prašneko. Tebe vaikšto pas ją. Ir įsivaizduoji, kaip žiūri šitą. Kocha, dziękuję. Aš negaliu atsisėsti prie instrumento, noriu išrauti klavišus ir sulaužyti lentas. Žiūrėk, mano rankos drebia. At twenty, I tried to die, and back, Kuruotelekana svarbu nesteverne. Tėvas irgi reikėjo pinigų. Girdėjai šitą siubingą dėžį. they vargonai me užsakymus, prakeiktas pragaras. Yeah. And then I knew what to do. I made a model of you, a man in black with a Mein camp look yeah. and a love of the rack and the screw, and I said, I do, I do. So, Daddy, I'm finally through. The black telephones off at the root, the voices just Jis paminėjo carried ones Faustą, who, pabaigs naktiniame lokale. if I killed one man, I Gerai, killed ji two. gerame The lokale. vampire who said he was you Ar tu įsiklausėjai and Jėzaus drank my tembrą, blood kai jis for a dainuoja year. išeinamoje? Seven years, if you want to Stebuklingas know. girgždėjimas yra vilčių. Tvarkoj, Stenlė, tu man atleis, bet kodėl toks griežtas sprendimas? Kodėl nori nusižudyti? Aš nieko nebetikiu. Ir nieko negaliu. Tu esi neurastenikas. Dėkui. Sakiau, mūdu antrininkai. Mes trise. O kas trečias? Moteris, kuris siūlė riešutus. Stepė nusijuokė. Jaunuoliško jokų baltais dantėmis. Šis miestas išprotėjo, galvoja Antanas Garšva. Jau palieka kafeteriją rašytojai. Susikiša rankas į per ilgą palto kišenės kafką ir išeina palinkęs. Ir mojuodamas saulėgražą, išžengia Oskaras Vaildas. Dar kartą žvilgteli į Vačmano lėkštę badleras į tuščią. Nebėra badlero. Ir drovė šipsodamosi ima po ranką rimbo, mergautinį ružavą Emilį. Dabar jis lengviau neša savo krovinį. Ir nusiminęs įsvirdulėjo Verlenas, jam neįpylė kavos, jo genijus neįvertintas. Ir išdidus paliko kafeteriją Ezra Pound. Jis įvertintas. Kurioje ligoninėje gydosi Ezra Pound? Hitleriškai iškelia ranką Nyčia šūktelį. Ar ją atneš myliu tave? Ir išnyksta durise, kurias atidaro Ženė. Ir atbula plaukia garšvos motina. Ir gesta paskutinį žvilgsnį. Nešok provokas, tai beveik. Neimituok Tomo Volfo personažą. Ar žinai, kaip mirė Tomas Volfas? Rėkdamas. Jam nulūžė galvos keušą, bet jo neišgelbėjo. Волфui prieš operaciją nukirpo plaukus, jo plaukai buvo tamsus, gražus. Stanley prašneka lyg negirdėjęs garšvo žodžių. Ar žinai, kodėl dėlsiu? Sulaiko mano jaunystė. Aš gyvenu bijoviniu. Ketvirtame aukšte. Laiptai aplūžė, kambariai tamsus, vanduo nenuteka išeinamoje, kelis kartus rankinį. Motina kažką mormalenkiškai. Tėvas miega ir girtas. Aš žinai, kai buvo linksmas savaitgalis, kai grįždavau iš muzikos pamokų. Daddy, Ką, daddy, žinai, bastard, ta mergaitė vedžiojo į tokią skylę ant kampo ledų valgyti. Tamsi skylė tikras rojus. Ausise skamba Mozartas, činkuje. Bet vieną dieną nušoksiu spjauti rojų ir į lovą. Tegul klerkas joje miega. Tu nenušoksi, Stenliu. Manai? Tu nori gyventi ir todėl šneki, kad nušoksi. Nepažįsta Amerikos, Tony. Būdu antrininkai, kurie ką tik susipažino. Aš nesveriu už ir prieš, kaip jūs, europiečiai. Ir Stanley žvilgtelėjo laikrodį. Laikas eiti, sako jis. Judu atsikėlė eina. Ar mano jaunystė gali išgelbėti? Jei rašyčiau apie ją lėraštį, turbūt pasakyčiau, ką ir daugelis. Tai būtų trapi ir švelni nostalgija. Pelkis, eglės ir beržai. Nuvirtęs telegrafo stulpas. Vaus pasilkas koinas molėtų keliu. Kilnus melas. Tiesa nenustveriama. Nors. To jis lenksiu į tiesą. Ir aukštin žemyn. Aukštin žemyn. Štai ir devintasis.